egunan deneri, beraz, uh, bi haste, denek aipatzen duten bezala, nik ere aipatuko dizkizuet uh, Frantziako presidente hauteskundeak. Barkatu, uh, eh, antuak direren dako, benen da, pentipi bat egiteko, agian denek, denako hartu dira, baina nahiago dut uh, ejan bederen, uh, denek dakizuen bezala, uh, emaitzak, izan dira Macronendako hirurogoi gutxi gora bera, eta Lepenendako berrogoi. Baina hori da uh, iritzia eman dutenen artian, eh, jaiten den bezala frantzian, anpurzantaz d'exprime. Baina izena eman dutenen artian, egan nahi du emezortzi urte baino gehiago dituzten guzien artian, egiten den bezala frantzisez, anpurzantaz d'enskri. Macronek hartu ditu euneko hogoita heme sortzi, ez dute eritzidik eman euneko hogoita hama bostek, beraz kasik hain bat, eta lepenek hartu ditu euneko hogoita zazpi. Egan nahi duena, presidentea pastu dela, uh, pastu dela, euneko behogoi, baino gutiagoen artean, denen artean. Frantzian izena eman dutenetan bozkatzeko badira berrogoita sortzi milion, Macronek hartu ditu eme sortzi milion. Egan nahi du, deia aurka dituela, hogoita bar milioi pertsona. Eta jakin berda, euneko hogoita eme sortzi horietan, bortxaz bada parte handi bat, ez daki uzun bat txusen, baina berda hama, hama bost, edutenak bozkatu Macronen alde, baina lepenen aurka. Beraz behar ba, Macron pastu dela, euneko hogoita bost edo hogoiekin izena eman dutenen artean. Egen da, bostkatzen ahal dutenen pertsun artean. Egan da, hasten duela bere lana, jakinez frantziaren hiru laurdenak aurka dituela. Beraz, ez da gauza bat makronen aurka, nik uste beste gendako bergauza izan egitateke, berritaike esu egin beste haute eskunetan hori gertatuen, baina nola estatu bat, nola herrialde bat kudeatu, jakinez sistema baten bidez, hautatuak girela, deia ukanez, erdia baino gehiago gure horka. Hor makronek, deia baditu hiru lorrenak bere horka, hasi baino lehen, eta demokratikoki pastua izan da. Ez dut erantzunik, baina galdera dut, baizik, denek jakinez azue, Macron ez da pastu euneko hiru pastu da euneko hogoi eta mezortziekin. Eta horren erdian, badira jende batzu, ba, bozkatutenak ez bere alde, hainan lepenen horka. Hala, bo, pasa ez hazi haste buruan bat denek, eta